Պատգամավորներն առաջարկում են տոնական 3 ոչ աշխատանքային օր թողնել։ Այսօր Լոնդոնում կանցկացվի շախմատային մրցաշարի նախավերջին տուրը։ Այժմ այս ամենի մասին հանրամասն։ մասին, Արցախի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն դեկտեմբերի 6-ից 12-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 1400 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ինչպես նաև ականանետներից եւ նռնականետներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել ավելի քան 15000 գրակոց։ Նշված ժամանակահատվածում հակառակորդը կիրառել է նաև TR-107 տիպի ռեակտիվ հրթիռահրետանային եւ ZU-23-2 տիպի զենիթային կայանքներ։ Դեկտեմբերի 8-ին Կրակի դադարեցման մասին համաձայնագրի ստորագրումից ի վեր առաջին անգամ ադրբեջանական զինուժը տանկից արկակոծման է ենթարկել Պաշտպանության բանակի հարավային ուղությամբ տեղակայված մարտական հենակետերը։ Հաշվի առնելով ստեղծված իրադրությունը, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը պատժիչ գործողություններ են ձեռնարկել հակառակորդի նախարարցակ ակտիվությունը ճնշելու համար եւ ոչնչացրել ադրբեջանական զինուժի առաջնագծին մոտ տեղակայված ռազմական մի քանի կարևոր օբյեկտներ։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի ԼՂՀ պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի Էն Զորամասի զինծառայող Կարեն Գրիգորյանը հետմահու ապարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Արցախի հանրապետության փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանն այսօր մասնակցել է կառավարության աշխատակազմի կողմից հանրապետության համայնքների ղեկավարների համար կազմակերպվող հերթական 9-րդ դասընթացի փակման արարողությանը։ Բարձր գնահատելով համայնքների զարգացման գործում համայնքապետների դերը, փոխվարչապետն իր խոսքում համոզմունք է հայտնել, որ նրանք կիրառելու են դասընթացներում ստացած գիտելիքները իրենց հետագա աշխատանքում, բարձրացնելով տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործառութային արդյունավետությունը։ Փորձը ցույց է տվել, որ աշխատանքի հաջողության կարևոր գրավականներից է ճիշտ կառավարումը։ Ոստի գործադիր իշխանության նպատակն է նման դասընթացների միջոցով ունենալ համայնքների ավելի պատրաստված ղեկավարներ, քանի որ արդյունավետ աշխատանքի համար անհատից շատ բան է կախված, ասել է Արթուր Աղաբեկյանը։ Հաջողություն մաղթելով դասընթացին մասնակից համայնքապետներին փոխվարչապետը նշել է, որ կառավարությունը միշտ պատրաստ է նրանց հետ քննարկել բոլոր այն ծրագրերը, որոնք կնպաստեն համայնքների զարգացմանը։ Հադրութի շրջանում հիմնականում ավարտվել է աշնանացանը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Ներայն հարցին թե աշնանացանի կատարման ուղղության միջ աշխատանքներն իրականացրել աշխատակազմի ջոատնտեսության հողաշինարարության օգտագործման բաժնի վարիչ Ստեփան Հակոբյանը պատասխանեց, որ 2016 թվականի բերքի տակ նախատեսված էր կատարել 7900 հեկտար ցանքս։ 2015 թվականի դեկտեմբերի 9-ի դրությամբ Շրջանի համայնքներում կատարվել 8650 հեկտար հերկ, որից համայնքային սեփականաշնորհված եւ գյուղանոց վարձակալված վարելահողերում 2920 հեկտար, իսկ պետական պաուստային ֆոնդի վարձակալված վարելահողերում 5770 հեկտար։ 2016 թվականի բերքի տակ կատարվել է շուրջ 8500 հեկտար ցանք, որից 2730 հեկտարը համայնքային սեփականաշնորհված եւ գյուղանոց վարձակալված վարելահողերում, իսկ 5763 հեկտարը պետական պաուստային ֆոնդի վարձակալված վարելահողերում։ Նշված տարածքներում ցանվել է 3543 հեկտար ծորեն, 4958 հեկտար գարի։ Գեղացած ձյունը հնարավորություն չտվին որոշ օգտագործողներին ավարտին հասցնելու ցանկի աշխատանքները։ Եղանակները բացելուց, ինչպես նշեց բաժնի վարիչը, ցանկի աշխատանքները կշարունակվեն։ Շրջանում կատարվել է նաև 37 հեկտար կորունգանի ցանց։ Վերքահավաքից անմիջապես հետո Որն ավելի ամուշակ թողնելը այդ թողերուն կերերի առատ պաշարների արկայությունը ու բնակլիմայական պայմանները մկնանման կործողների բուրուն զարգացման առիք են տվել։ Վերքի բարելաման եւ ապահովման ուղղությամբ շրջանի համայնքներում հողօգտագործողների կողմից զգալի աշխատանքներ են իրականացվել մկնանման կործողների դեմ պայքարի համար։ ԼՂ գյուղատնտեսության նախարարությունից բավարար քանակի թունաքիմիկատներ եւ զետ է տրամադրվել, որը ըստ պահանջարկի ներկայացվել է շրջանի հողօգտագործողներին։ Ձեռնարկած միջոցների շնորհիվ 5600 հեկտար աշնանացան ցանքերում կատարվել է մկնանման կրծողների դեմ պայքարի աշխատանքներ։ Եղանակները բացելուց այդ աշխատանքները կշարունակվեն։ Արցախի պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության ու վերականգնման ուղղությամբ դեռևս շատ անելիքներ կան։ Բելլա Լալայանի անդրադարձը։ 2016 թվականին հուշարձանների հաշվառման աշխատանքներ չեն իրականացվելու այս մասին տեղեկացնում է էկոնոմիկայի փոխնախարար Սերգեյ Շահվերդյանը 2016 թվականի ոլորտի բյուջեի նախագիծը ներկայացնելու շրջանակներում։ Այս մոտեցումն անընդունելի է համարում պատմաբան ազգային ժողովի դաշնակցություն խմբակցության անդամ Լեռնիկ Հովանիսյանը։ Արցախի պատմամշակութային հուշարձանների մասին միակ գիրքը, որ տպագրվել է 30 տարի առաջ Շահեն Մկրչյանի կողմից թերի է։ Այս գրքում ընդամենը ներկայացված են տեղեկություններ էր 1600 հուշարձանի մասին, մինչդեռ Արցախում հուշարձանների թիվը 10000-ից ավելին է, որոնք պետք է ուսումնասիրվեն ու հաշվառվեն։ Լեռնիկ Հովանեսյանը նաև ընդգծում է, որ երբեմն բացահայտվում են այնպիսի հուշարձաններ, որոնց գոյության մասին իսպար բացակայում են տեղեկություններ, իսկ դա նշանակում է, որ 10000-ը վերջնական թիվը չէ։ Քաշաթաղի շրջանում մոտ 20-ից ավելի հուշարձաններ է բացահայտվել, ուսումնասիրվել եկեղեցի, ամրոց, հնագիտական հուշարձաններ, դամբարաններ եւ այլն եւ այլն, որոնց մի զգալի մասը գրականության մեջ եւ ընդհանրապես պատահաբար է այդ ամենը հայտնաբերվել եւ ընդհանրապես Արցախի տարածքում այդպես շատ հուշարձաններ կան, որոնք նոր-նոր են հայտնաբերվում եւ դա անընդհատ աշխատանք է պահանջվում եւ անընդհատ Վերջին տարիներին ոլորտի պատասխանատուները եւ մասնագետները հաստրել են կազմել Արցախի որոշ շրջաների հուշը։ Վերջին տարիներին ոլորտի պատասխանատուները եւ մասնագետները հաստրել են կազմել Արցախի որոշ շրջաների հուշարձանների ծրագրերի ցանկը, սակայն չուսումնասիրված են մնում արկա հուշարձանների մեծ մասը։ Կազմել է Ասկերանի, Մարտակերտի, Խաշաթաղի, Մարտունու եւ Հադրութի շրջանների պատմաճարտարապետական հուշարձանների պետական ցուցակային էլ ոչ լրիվությամբ եւ դրա թիվը 53160-ի չի կատարվել ոչ Շահումյանի շրջանին, որը ինչպես գիտենք հարուստ է մեր պատմական վակունի զգավառն է եւ Խարավաճառը գիտեք բավականին հարուստ է պատմաճարտարապետական հուշարձանը եւ Շուշիի շրջանը, որը նույնպես հարուստ է պատմաճարտարապետական հուշարձաններով։ Իդեպ, ոչ այսօր իրականացված աշխատանքների արդյունքները դեռևս վավերացնելու կամ հրատարակելու կարիք ունեն, առայժմ դրանք միայն հավաքագրված են մասնագետների համակարգիչներում առանձին թղթապանակների տեսքով եւ པարզ չէ թե ինչքան կմնան նույն վիճակում, քանի որ շարժանների ուսումնասիրման, հավաքագրման եւ պահպանական գոտիների ստեղծման համար գումարներ չի նախատեսված, հրատարակչական ծախսեր չի նախատեսված, Պատմական ժառանգության պահպանման հարցում խնայողությունը պատմաբանը սխալ է համարում հատկապես, որ Արցախի պատմամշակութային արժեքների հուշարձանների հանդեպ գնալով ավելի է մեծանում միջազգային հանրության ուշադրությունը։ Միջդեռ փակելով ծրագիրը վտանգի տակ են դնում մշակութային ժառանգության ճակատագիրը, վստահեցնում է պատմաբանը լուրջ քաղաքակրթություն ունենք եւ ասեմ ձեզ, որ Արևելյան Հայաստանում որևէտեղ այդքան մելիքական ապարանքներ չկան, ինչքան որ Արցախի տարածքում եւ այսօր դրանք չուսումնասիրել, չպահպանել, չվերականգնվել, մեղմ ասած Այսօր մեր պատմամշակութային ժառանգությունը, այսօր մեր հուշարձանների պահպանումը, ուսումնասիրումը վտանգի տակ։ Իդեպ նշենք, որ 2016 թվականին հուշարձանների ու պատմական գոտիների բարեկարգման համար նախատեսված է 100 միլիոն դրամ, որից միայն 11 միլիոնը պեղումների համար ընդորում, այդ թվից 10 միլիոնը Տիգրանակերտի պեղումները շարունակելու համար, իսկ դա շատ չնչին թիվ է, հնագիտական պեղումների համար վստահեցնում է պատմաբանը։ Եթե այսպես գնա 2016-ին երևի թե Արցախի տարածքում հնագիտական պեղումներ չկատարվեն։ Փաստորեն պետության կողմից չի ֆինանսավորվելու Ազոխի հնագիտական արշավախումբը, երկրորդ տարին է կարկառում որևէ պեղումներ չի կատարվում։ Կասկածում եմ, որ կարող է Տիգրանակերտի պեղման աշխատանքները այս շարունակվի, եթե այս գումարը լինի Այսպիսով կասկածելի են դառնում ոչ միայն հնագիտական պեղումների հետագա ընթացքը, այլ նաև արդեն իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքների ճակատագիրը, որի պատճառով շարունակվում է սխալ տեղեկությունների շրջանառությունը Արցախի պատմամշակութային ժառանգության մասին բավականին նյութ կա հավաքված։ Այդ նյութերի կարիք ունեն տալու հանրությանը, որպեսզի հանրությունը եւ ընդհանրապես շատ-շատերը չասեն, որ Արցախի տարածքում միայն կա 1600 հուշարձան, այսինքն որը դեռևս 1985 թվականին շարունակրճանում է։ Բախը շարունակրճանց խաթիվա ասա։ Էմ մարդ այդքան է գիտացավ, որտեղ ուսումնասիրություններ չի կատարվել։ Բելալալայան այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտնել է, որ անհրաժեշտ է անհապաղ փակել Սիրիա-թուրքական սահմանը։ Նա այդ մասին ասել է ելույթ ունենալով Միջերկրածովյան երկխոսություններ հռումում համաժողովին։ Աճում է պահանջմունքը, որ Սիրիա-թուրքական սահմանը փակվի որպես անհետաձգելի քայլ, ասել է նա։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը նշել է, որ ահաբեկչության դեմ արդյունավետորեն պայքարելու համար անհրաժեշտ է հրաժարվել երկակի խաղից եւ ծայրահեղականներին ցանկացած աջակցությունից։ Առավել եւս նշել է Լավրովը, չի կարելի պաշտպանել ահաբեկիչներին, ինչպես դա եղավ նոյեմբերի 24-ին, երբ հարձակման ենթարկվեց հակաահաբեկչական գործողությանը մասնակցող ռուսական ռմբակոծիչը։ Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման գրոհայինները մշակութային օբյեկտներ են ոչնչացրել Լիբիական Սաբրաթա քաղաքում։ Քաղաքում եղել են երրորդ դարի հռոմեական կայսրության մշակութային հուշարձաններ։ Սաբրաթայում հավաքվել է անագետների համար թանկարժեք գտածոների հունահռոմեական կայսրության մշակութային օբյեկտների 100-րդ մասը։ Գրոհայիններն իրենց տեսակետն ունեն դրանց վերաբերյալ։ Քանդակներում եւ արվեստի գործերում պատկերված մարդիկ նրանց համար կուրքեր են համարվում, այսինքն այն, ինչ իրենք ոչնչացնում են, նշել է Լեստերի համասարանի ռոմեական հնագիտության պրոֆեսոր Դեվիդ Մաթինգլին։ Համաձայն բաց աղբյուրների մեր թվարկությունից առաջին գերոր դարից Սաբրաթան պատկանել է Փյունիկեցիներին եւ եղել է առևտրային քաղաք։ Մեր թվարկության առաջին դարից սկսվել է քաղաքի հռոմեականացումը եւ այն ամբողջությամբ վերակառուցվել է երկրորդ-երրորդ դարերի ընթացքում։ 1982-ին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն քաղաքը դասել է համաշխարհային մշակութային ժառանգության օբյեկտների շարքին։ ՄԱԿ-ի հերթական զեկույցում ասվում է, որ Ադրբեջանի կառավարությունը պատասխանատվության չի ենթարկել վերջին տարիներին խոշտանգումների համար մեղավորներից ոչ մեկին, չնայած կալանավայրերում կտանքների մասին հարյուրավոր բողոքներին։ Նոյեմբերի 11-ից 12-ին Ժնևում ՄԱԿ-ի խոշտանգումների դեմ կոմիտեյում քննարկվել է Ադրբեջանին առնչվող զեկույցը։ Լսումներից մի քանի շաբաթ անց հրապարակվում է կոմիտեի ամփոփիչ դիտարկումներ փաստաթուղթը։ ՄԱԿ-ի կոմիտեն իր եզրակացությունները հրապարակել է դեկտեմբերի 9-ին։ Հատկանշական է, որ նույն օրն Ադրբեջանի իշխանություններն ազատ արձակեցին իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսին, որը բանտում է անցկացրել ավելի քան 16 ամիս։ ՄԱԿ-ի խոշտանգումների դեմ կոմիտեի ամփոփիչ զեկույցում մտահոգություն է հայտնվում առ այն, որ ոչ ոք չի ենթարկվել պատասխանատվության եւ որ կառավարությունում այդ պնդումներն անհիմն են համարում։ ՄԱԿ-ի խոշտանգումների դեմ կոմիտեն միանգամայն հստակ հայտարարել է, թե որքան տագնապալի է մարդու իրավունքների հետ կապված իրավիճակն Ադրբեջանում։ Իշխանությունները պետք է անհապաղ ականջալուր լինեն կոմիտեի խորհուրդներին եւ արդյունավետ հետաքննություն իրականացնեն խոշտանգումների եւ դաժան վերաբերմունքի մասին բոլոր պնդումների վերաբերյալ, ասել է կոմիտեի փոխտնօրեն Ռեյչել Դեմբերը։ Ադրբեջանը վերջին տարիներին արժանացել է բազմաթիվ միջազգային կառույցների բարբերաբար կրկնվող քննադատությանը, ավելի քան 100 լրագրողի, մարդու իրավունքների պաշտպանների, ընդդիմության անդամների եւ ժողովրդավարության համար պայքարող երիտասարդ ակտիվիստների վրա հարձակումներ կատարելու, ձերբակալելու, բանտարկելու եւ կտանքների ենթարկելու համար։ Ռուսաստանի լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության խմբակցության падգամավորներն առաջարկել են ռուսաստանցիների համար տոնական 3 ոչ աշխատանքային օր թողնել։ Հունվարի 1-ը ամանոր, մայիսի 9-ը հաղթանակի օր եւ հունիսի 12-ը Ռուսաստանի օր։ Օրենքի նախագիծը ներկայացվել է Պետդումը։ Հեղինակների կարծիքով այդ տոները պատմական կարևոր նշանակություն ունեն երկրի համար։ Նախագծին կից պարզաբանող գրության մեջ նշվում է, որ որպես ամանորյա արձակուրդների կրճատման փոխհատուցում բոլոր աշխատողներին անհրաժեշտ է տարվա մեջ ցանկացած ժամանակ տասնորյա արձակուրդ տրամադրել։ Ընդ որում այդ արձակուրդը պետք է գումարվի հիմնականին։ Այդպիսի միջոցի դիմելու պատճառներից մեկը ըստ պատգամավորների ռուսական տնտեսության վրա Ամանորյա երկարատև տոների բացասական ազդեցությունն է, որը առնվազն մինչև 3 տրիլիոն ռուբլու գորուստ է ունենում մարզասերների համար։ Լոնդոնի շախմատային գերմրցաշարում այսօր կանցկացվեն նախավերջին տուրի հանդիպումները։ Լևոն Արոնյանը սևերով կխաղա ռուսաստանցի Ալեքսանդր Գրիշչուկի հետ։ Հիշեցնենք, որ նախորդ տուրերում հայկական շախմատի առաջատարը տարել է 1 հաղթանակ, 6 պարտի ավարտել է ոչ ոքի։ Այժմ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավարևել անկամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1-ից 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 2-ից 7 աստիճան տաքություն։